Այսօր այսպես են սկսել Արցախում նորաբաց Կիրակնորյա դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացները։ Այսօր եւ վաղը կայանալիք դասընթացների մեկնարկը տրվեց Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի օրհնությամբ։ Ի մասնավորի նա ասաց. Մենք սկիզբ ենք դնում ուսումնական, կրթական մի ոլորտի, որը եկեղեցիների կից Կիրակնորյա դպրոցները պիտի լինեն, եւ այսօր եկեղեցական օրացույցով մի շատ գեղեցիկ տոն է Գրիգոր Լուսավորչի ворթինների եւ թորների, այսինքն կնշանակի Լուսավորչի լույսը փոխանցողները Հայաստան աշխարհում քրիստոնեական լույս կամ գիտելիքի լույս։ Այս երկուսը կարծես թե լինեն Քրիստոսի երկու բնությունները՝ մարդկային եւ աստվածային։ Եվ այսօր մենք որպես ժառանգորդները լուսավորչի, ահա այդ լույսի ջահագիրներն ենք, որ պետք է մարդու միտքը եւ հոգին լուսավորենք։ Երեխան ինքը այն ազնվորությունն է, որ մշտապես եղել է Քրիստոսի ուշադրության ներքո։ Անկամ եթե մենք հիշում ենք, մեր Տերը ասում է. «Վայ նրան, ով որ գայթակղեցնի երեխային, ավելի լավ է նա իր պարանոցից մի քար կապի եւ իրեն նետի ջուրը»։ Այսինքն երեխան դիտարկվում է այնպիսի մի կարևոր երևույթ, անց, որ նրա շուրջը պետք է ձևավորվի աստվածայինն ու մտավորը։ Եվ եթե մենք այսօր որպես հոգևորականներ այդ լույսի տարածողն ենք, որ հոգին պիտի լուսավորենք, մեր ուսուցիչները, մանկավարժները ահա այդ մտքի լուսավորիչներն են։ Ուրեմն Երանի նրանց, ովքեր մարդու միտքը կլուսավորեն։ Ես ողջունում եմ եւ շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր համախորհուրդ կերպով միասին ուզում ենք լծվենք ահա այս կարևոր գործընթացին Այսպիսի ծրագրերի հիմքում մշտապես պետք է դնել հավատքը, սերը, նվիրումը ընդգծել է Վրթանես Սրբազանը, որով մատաղ սերնդին փոխանցվելուն զուգահեռ կկարգավորվի նաև ազգապահպանման այն գործընթացը, որը կտանի դեպի պետականաշինություն եւ եկեղեցաշինություն։ Մեծ փիլիսոփաներից մեկն ասել է. «Եթե ձեր ծրագիրը նախատեսված է 1 տարվա համար, բրինձ աճեցրեք, եթե 10 տարվա, ծառ տնկեք, իսկ եթե 100 տարվա համար, ապա կրթեք երեխաներին»։ Ծրագիրն իրականացնող կողմերից մեկը Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունն է։ Նախարար Լուսինե Ղարախանյան։ շատ կարևոր գործի մեկ մարդ է սա մենք իսկապես ունենք համազգային հոգևոր առողջության խնդիր եւ հավատացեք մեր այսօրվա հարկությունը նախ եւ առաջ համազգային մեղանչման մեջ է մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է սկսի իրենից մեզանից յուրաքանչյուրից է կախված մեր գալիքի փրկությունը մենք մեզանից յուրաքանչյուրն է որ պետք է գա ու փրկի գալիքը գալիքը ո՞նց են փրկում բարձր են կանգնում parzapes սեփական անձից 20 տարի մոտավոր դասախոսել եմ եւ ուսանողներին սիրում ուզում էի մի բան ասել։ Եկեք նմանվենք Քրիստոսին մի բանով։ Էգոիզմ չունենանք եսասիրություն եւ Քրիստոսը 1% եսասիրություն չուներ։ Չեն կարող իհարկե նմանվել Քրիստոսին, բայց կարողանանք ապրել անանձնական կյանքով, կարողանանք ապրել բարձր կանգնել մեր անձնական, նեղ անձնական շահերից, ամբիցիաներից, մտքերից, զգացմունքներից եւ բոլորս եթե միասին մեկ ուղությամբ նայենք, նայենք մի կետի, որն է փրկել գալիքը եւ ծառայել ժողովրդին, իսկ ծառայել ժողովրդին դա նշանակում է ծառայել Աստծուն, ապա համոզված եմ, որ մեր հեղափոխությունը գալու է եւ դա հերո չէ։ Երջանիկ եմ, որ սկսվել է գիրակնորյա դպրոցների մեկնարկը եւ գիտեմ, որ մենք ունենք այն պոտենցիալը ուսուցիչների, այն մատյան գունդը, որով կարողանալու ենք սրբազան հոր եւ մեր կրթական համակարգի նպատակները, որովհետեւ մեր նպատակները չեն կարող հայրաքելական եկեղեցուց հեռանալ 1 մմ անգամ եւ մենք նույն հայացքով առաջ ենք տանելու կրթական համակարգի արժեհամակարգը։ Եթե մենք հասել ենք 21-րդ դար, ապա դա մի միայն ազգային աքսիոլոգիայի արժեհամակարգի միջոցով, որի մեխը առանցքը հայ առաքելական եկեղեցին է։ Երեխաների դաստիարակության Կիրակնորիա դպրոցը հայ հոգևոր դաստիարակության կարևոր օղակներից մեկն էր։ Վերջին 100 տարվա ընթացքում այն ավելի տարածում էր գտել հայկական սփյուռքում եւ հայապահպանության հիմնական միջոցներ հայկական գաղթօջախներում։ Արցախում ավանդույթի վերականգնման ծրագիրն իրագործում են քրիստոնեական դաստիարակության եւ քարոշչության կենտրոնն ու հայ-դանիական բարեգործական առաքելությունը։ Կենտրոնի տնորեն Գոր Սարգսակ Գյուրջյան Արցախի թեմի նախաձեռնությամբ եւ հայտանյական բարեգործական ընկերակցության աջակցությամբ նախաձեռնել ենք Գիրակնուրիա դպրոցների բացման ծրագիր եւ դրա տրամաբանական սկիզբը պետք է դրվի ուսուցիչների ընտրությամբ եւ վերապատրաստությամբ։ Ուսուցիչները ընտրվել են հաշվի առնելով նրանց եւ կրթվածության մակարդակը, բայց ավելի շատ շեշտադրում կատարելով նրանց հոգեվոր որակներին, պարտադիր որ լինեն հայ առաքելական եկեղեցու զավակներ, հաճախեն պատարակի եւ երեխայի մեջ առաջին հերթին սերմանեն բարոյականություն եւ հավատք։ Մեր նպատակը այն է, որ Արցախում սկսենք երեխաների ճիշտ դաստիարակել իրականության նոր ձևաչափ, որը իրականում դարեր շարունակ եղել է հայ եկեղեցուն, երեխաներին բերել եկեղեցի եւ կրթել Աստվածաշնչի սկզբունքներին համապատասխան։ Երեխան նման է մաքուր գրատախտակի, ինչպես հին լատինական ասացվածքն է ասում, tabula rasa-ի եւ ինչ որ այնտեղ գրվում է, դա է պայմանավորում նրա ամբողջ կյանքը։ Մեր նպատակն է, որ այնտեղ գրվի ճիշտը, բարին եւ օգտակարը, այն ամենը, ինչ որ Քրիստոս մեզ փոխանցում է։ Մեր գլխավոր նպատակը սա է, իրական օրինակը։ Դասընթացները ինչպես է կազմակերպ ներկայացնում։ Ինչ է մատուցվելու ուսուցիչներին։ Ուսուցիչներին մատուցվելու է մեթոդական գործիքները, թե ինչպես պետք է աշխատեն երեխաների հետ, հոգեբանության տարական գիտելիքներ, որպեսզի չվնասեն երեխային, կարողանան համբերատարությամբ աշխատել նրա հետ եւ այս մանկավարժական մոտեցումներով կարողանան նրան ծանոթացնել Աստվածաշնչի հիմնարար սկզբունքների հետ եւ նաեւ տրվելու է այս ուսուցիչներին նախկինում եղած այս փորձառությունը, թե ինչպիսի փորձառություն կար կոնկրետ Արագածոտնի թեմում եւ Տավուշի թեմում Կիրակնորյա դպրոցների գործարկման։ Իսկ ինչ է մատուցվելու երեխաներին, որ շատ ամենակարևորն է թերևս։ Երեխաների հետ դասընթացները կազմակերպվելու է հիմնականում Կիրակի օրերը պատարակից հետո եւ բաղկացած է լինելու երկու մասից։ Առաջին մասում հոգեվոր ուսուցում է, աստվածաշնչյան պատմություն եւ դրա հետ կապված բարոյախրատական ուսուցումներ ու հարցադրումներ եւ երկրորդ մասը նույնպես կապված է տվյալ թեմայի եւ աստվածաշնչյան դրվագի հետ։ Դրա հետ կապված ձեռքի աշխատանք, նկարչություն կամ այլ ինչ որ արվեստի մոտեցում, որ เป զի նրանց մեջ ավելի տպավորվի տվյալ պատմությունը եւ տվյալ պատմությամբ बहुत Այդանյական բարեգործական առաքելությունը Հայաստանում գործում է արդեն 20 եւ ավելի տարիներ։ Մասնագիտությամբ աստվածաբան Նանե Խաչատրյանը Դանիայում ուսանելու տարիներին է մտահղացել առաքելության գաղափարը, որն ընթացքավորվել է Հայաստանում։ Տավուշի եւ Արագածոտնի թեմերում հաջողված փորձը շարունակություն գտավ Արցախում։ Առաքելության տնորեն Նանե Խաչատրյան պատերազմի ամիսներին 44 օրերի ընթացքում դանիական հայկական համայնքը հավաքվեց եւ միավորվեց եւ բավականին մեծ քանակի օգնություն դրամադրեց, սակայն մենք մտածեցինք, որ օգնությունը այդպես բաշխելը երևի ճիշտ չի լինի ու դրա համար ստեղծեցինք մի փոքր խմբակ, որը կոչվում էր Գործք սիրո։ Գործք սիրոն եւս իր մեջ գրում է որոշակի դանիական ասպեկտ, մեծ փիլիսոփա եւ աստվածաբան Սյորեն Կիրկեգորդը, ով փոխել է ընթացքը քրիստոնեության կոնկրետ բողոքական ասպարեզում եւ իր այդ գործքսիրո աշխատությունը վերաբերում է նրան, թե ինչպես է պետք սիրել դիմացին։ Շատ հետաքրքիր աշխատություն է, ինքս փորձել եմ թարգմանել, երբ ժամանակ եմ ունենում անպայման անդրադառնում եմ դրան։ Գործքսիրոն ծրագիր էր, որը վերաբերվում էր այցելություններ Արցախյան ընտանիքներ, ապաշխելու այս օգնությունը, որը դանիական հայկական համայնքներ տրամադրել, սակայն իր մեջ կիրառում էր մի տեխնոլոգիա, որը որ արդեն մենք էլ ենք սկսում տեխնոլոգիաներ կիրառել, որը վերաբերում էր հոգետրավմայի ամոքմանը։ Այսինքն բոլոր այն ընտանիքները, որտեղ մենք այդ այցելեցինք այս համայնքով։ Համայնքի մեջ շուրջ 30 երիտասարդներ էին ներգրավված եւ գործարկավագը եւ Էստերը եւ Գոհար Գյուրջան բոլորը ներկա են այնտեղ էին։ Սկսեցինք տրեյնինգով, մի լավ բազա ստեղծեցինք այս երիտասարդ կամավորների հետ եւ այս կամավորները այցելում էին տներ, ոչ միայն բաշխում էին օգնություն, այլ նաեւ հոգետրամայի ամոկման զրույցներ էին ունենում։ Ու այդ ընտանիքներից շատերը պարզապես մնացին մեզ ընկերներ։ Նանե Խաչատրյանը քանիցս անդրադարձավ Նարեկ Սարգսակին, ով զոհվել է 44-օրյա պատերազմում։ Նարեկը կարողացել էր ծրագրի շուրջ համախմբել բազմաթիվ երիտասարդների եւ տրվել Աստվածահաճո գործին։ Նրա զոհվելուց հետո առաքելությունը շարունակում է ծրագրերը գործնեություն ծավալելով Նարեկի հարազատ թեմում, այս անգամ արդեն վերապատրաստման դասընթացների տեսքով։ Կարևոր է այստեղ կյանքի կոչելը Աստվածաշունչը եւ երեխաների մատուցել Աստվածաշունչը այնպես, որ իրենք իր առական դա դարձնեն, դա չմնա պարզապես գիտելիք, կարելի է ոգեշնչվել ու հնարավոր է այդ ամեն ինչ իրագործել ու հնարավոր է, եթե հավատաս, եթե կարողանաս Աստծուն վստահել ու Աստուն իբրև առանցք ունենաս, որովհետեւ ես իմ փորձից եմ ասում, շատ դժվար աշխատանքա Դանիայի եւ հայկական իրականության մեջ գտնել ընդհանրություններ։ Իմ համար կատաստրոֆիկ ծանր աշխատանք է։ Շատ հաճախ եղել է այնպես, որ ուղղակի ասել եմ թողնում եմ, չեմ ուզում, որովհետև իրականությունները տարբեր են, ģեր զարգացած հզորվի պետություն եւ քո երկիրը, որը որ քեզ ստիպում է մտածել, վայ մենք այստեղ երբեք չենք հասնի, բայց դիպում է մտածել։ Բայց երբ որ այդ հիմքերում դու տեսնում ես, որ դանիական իրականությունը հասել է դանիական զորգ երտերության, կարգավիճակի ելնելով նրանից, որ ընդունել է Քրիստոսին իբրև առանցք, աստվածաշնչային ճշմարտությունների հիման վրա ապրելով կարողացել է ստեղծել այսպիսի պետություն։ Ու մեր համար մեր գերխնդիրը հենց կայանում է դրանում։ Եթե մենք ուզում ենք լինել լավագույն պետություն, մենք պետք է սովորենք, սովորենք ու պետք է աշխատենք։ Նանեն հավատում է, որ Աստծուն որպես առանցք ընդունելով կարելի է հասնել մեծ հաջողությունների։ Նա որպես կյանքով հաստատված օրինակ բերում է Դանիայի փորձը։ Իսկ դրան հասնելու նպատակով մեկ անգամ եւս հիշենք Փիլիսոփայի խոսքը, որի համաձայն պետք է սերունդ կրթել, ծրագրի արդյունքը դպրոցն է ապահովելու եւ այն ուսուցիչները, որոնք հանձնարել են կրթության եւ դաստիարակության ծանր բեռը։ Վերապատրաստվող ուսուցիչ Սուսաննա Մեժլումյան Առաջին հերթին ողջունելի ծրագիր է, շատ երկար սպասված ու իմ սրտին մոտ շատ, քանի որ երկար տարիներ աշխատում եմ երեխաների հետ, զգում եմ երեխաների համար այս ծրագրի, այս ուսման կարևորությունը եւ երբեւե չէի պատկերացրել, որ Ստեփանակերտում, Արցախում կբացվի այսպիսի դպրոց, որտեղ մենք, ինչպես Սրբազանն է ասել, շուշուկով եւ երեխաների ականջին սեր կներշնչենք դեպի Աստված։ Աստվածաշնչում մենք կարդում ենք թողեք այդ մանուկներին գան իմ մոտ։ Դա պատահական ասացվածք չէ, քանի որ երեխաների մեջ է բնակվում Աստված եւ նրանց աղոթքը ավելի լսելի է, շատ ավելի, քան մեծերի աղոթքը եւ մեր Արցախ աշխարհի համար, քանի որ հույժ կարեւոր է աղոթելը եւ մեր ապագայի համար նրանց դիմելը Աստծուն, ես համարում եմ, որ մենք հենց ժամանակին եւ այն կարեւոր ծրագիրն ենք ներկայացնում, որը հենց հիմա պետք է մեզ։ Դուք շփվում եք երեխաների հետ ու հայ եկեղեցու պատմություն առարկան եք դասավանդում եւ երեխաներին հետաքրքրում է աստծո թեման, հավատի թեման, Ընդհանրապես հոգևորը որքանով տեղ ունի, որքանով են նրանք պատկերացնում թեման։ Կարող եմ ասել, որ նրանց ավելի շատ է հետաքրքրում հոգևորը, քան ցանկացած այլ առարկաներից հարցեր, որովհետև լինում են դասեր, երբ որ ամբողջ դասը նրանց հարցերից է կազմվում, նրանց հետաքրքրում է ցանկացած գործ, սկսած Հիսուս Քրիստոսի արձանի կառուցումից, որը հիմա նախատեսվում է Հայաստանում, վերջացած ցանկացած մի դրվագ մեր Աստվածաշնչի ուսումնասիրությունից եւ կարող եմ ասել, որ դա լինելու է շատ հետաքրքիր ու շատ ընդունելի երեխաների կողմից եւ մենք անգամ պատկերացնում ենք, որ պետքա ավելին ու ավելի դասարաններ բացենք, որ เป զի բոլորը կարողանան ներգրավել այս աշխատանքի մեջ։ Ինչպես ասում են, գործի լավ սկիզբը հաջողության կեսն է, ուրեմն բարի մեկնարկ ծրագրին։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 5-ի թողարկումը հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան աստված ձեսեդ կհանդիպենք